Sfânte Domnul, Sfânte Domnul Dumnezeul Sabaot, Sfânt Domnul Sabaot, Cerul pământul e plin de mărirea ta, Osana întru cei de sus, Osana, Osana întru cei de sus, Binecuvântat e cel ce vine în numele Lui. Osana, Osana întru cei de sus.